chapter 13 ESAN de tinis in Antiochia kata tein usan ecclesian prophetai kai didaskaloi hote Barnabas kai sumeon ha kaluminos neger kai lucios ha kurinaios manain te herodu tu tetarku suntrophos kai saulos letur gun ton de auton to curio kai nestuan ton epen ta pneuma ta hagion aforisate de moi ton barnaban kai ton saulon es ta urgon ha pros keklemai autus tote nestiusantes kai proxiusamenoi kai epithentes tas keras autois apelusan hutoi men un ec penthentes hupa tu pneumatos tu hagiu catel thon estein seliu kean ecethen de ape plusan estein cupron kai genomenoi in salamini cat egelon ton logon tu theu in tais ton judaion econ de kai ioannin huperetein Dil thontes de ten neson acri PAFU huron tina magon PSUDA prophetein judaion ho onoma BARRI Jesus. Hos ein sun to anthupato sergio paulo andri suneto hutos proskalesamenos barnaban kai saulon epizetesen akusai ton logon tu theou anthistato de autois elumas ha magos hutos gar mether menuitai ta onoma autou zeton dia ton anthupaton apo pisteos saulos de ha kai paulos plestes pneumatos hagiou kai atenissas es auton epen o pleires pantos dolou cae passes radiurgias, huie diabolu, ec passeis passes dicaios sunes, u pausei diastrefon tas hodus curiu tas iutheas. Cae nun idu cer curiu epise, cae esse tuflos, me blepon ton helion acri caeru. Para crema de epepesen ep auton Aclus, cae Scotos, cae Periagon, et Zete, Ceragogus. Tote idon ho Anthupatos, to Gegonos, epistiusen, ec plesomenos epite didache tu curiu. Anacthentis de apo tes pafu, hoi peri ton paulon elthon es pergen tes pamphulias, Ioannes de Coresas ap auton hupestrepsin es hierosoluma. Autoi de diel fontes apotes purges pare genonto es antiochean tes Pesidias, Cae es el fontes es ten sunagogen te hemera ton sabaton e cathisan. Meta de ten anagnosin tu namu cae ton profeton, apestelan hoi archi synagogoi pros autus legontes andres adelphoi e in logos in humin paracleseos pros ton laon legete anastas de paulos kai catasesas te keri epen andres israelitai kai hoi phobumenoi ton theon accusate ho theos tu lau tutu ex selexator tus paturus hemon, cae ton laon hupsosin in te paroikia in ge aigupto, cae meta brachionos hupselu ex se autus ex autes. Cae hos tesara conta ete cronon e tropa foresen autus in te eremo kai Cathelon ethnei hepta en ge Canaan kate kleuronomesen autois tein gain auton kai meta tauta hos etesin tetra kosiois kai pentekonta edoken kritas heos samuel tu profetu kakethen e tesanta basilea kai edoken autois hotheos ton saul' huion kis andra ec fules beniamin et te tesoraconta kai metastesis auton e geren autois ton david es basilea ho kai epen marturesas huron david ton tu yesai andra cata ten cardian mu hos poiese panta ta thelemata mu tutu ho theos apo tu spermatos cat evangelian egagin to israel soterian pro che ruxantos ioannu pro prosopu tes esodu autu baptisma metanoias to israel hoste e pleru ha ioannes ton dramon elegen tina me hupo naete enai uc emi ego al idu ercatai met eme, hu uc emi axios ta hupadema ton padon lusai. Andres Adelfoi, huioi genus Abraham, cae hoi en humin fabumenoi ton theon, humin hologos tes soterias tautes apestalei hoi gar catoi cuntes in Jerusalem, cae hoi arcontes auton, tuton agnoesantes, cae tas fonas ton propheton, tas cata pan sabaton ana genoscomenas, crenantes e pleurosan. Cae medemian aetian thanatu hierontes, e tesanto pilaton anae rethenae auton hoste et telesan panta ta peri autu gegramana cathelontes apo tu xulu et thecan eis mnemeon. Hode theos e auton ec necron, hos ofthe epi hemeras pleus tois sun anabasen auto apo tes galilaeas eis Jerusalem, hoitinis esen marturis autu pros ton laon. Cae he mes humas euangelid zomatha ten pros tus paturus epangelian genomenein, hoti tautein hotheos ec peple roken tois technois auton, he min anastasas jesun. Hos kai in to psalmo to deutero gegraptai, huios mu e su, ego semeron gegeneca se. Hote de anestesen auton ec necron, mecete melonta hupostrephein es diaphthoron, hutos e reken hote doso humin ta hosia david tapista. Dio cae in hetero lege u doses ton hosion su idein diaphthoran. David mengar idia genea hupe retesas te tu theu boule e coi me the, cae pros ete the, pros tus paturus autu, cae eden diaphthoran. Honde ho theos egeren, uc eden diaphthoran. Gnoston un esto humin Andres Adelphoi hoti dia tutu humin afesses hamartion katagelettai kai apo panton hon uk e dune sete ento namo mouseos dikaiou thenai en tuto pas ha pistuon dikaiutai blepete un me e pelthei humas ta e remenon in tois profetais. Idete hoi kata franetai, cae thamasete, cae hoti urgon ego urgadzomai in tais hemerais humon, ha u me pistiusete, eantis ec diegetai humin exion ton de ectes synagoges ton judaeon parea calun ta ethne es ta metaxu sabaton la lethenai autois ta remata tauta LUTHESES de tes synagoges e coluthesan poloi ton judaeon kai ton sebamanon pros eluton to paulo kai to barnabas hoi tinis pros la luntes e autus epe te cariti tu theu. To te ur sabato skedon passa he polis sun ecthe acusai ton logon tu theu. Edontes de hoi judaioi tus oclus e pleis thesan zelu cae ante legon tois hupa tu paulu legomenois antelegontes kai blasphemuntes paresia samenoi de ha paulos kai ha barnabas epon hu min in anagkaion proton lalethenai ton logon tu theu epede de apotheste auton kai uk axius quinete he autus tes aioniu zoes idu strefamatha es ta ethne. Hutos gar in tetaltai hemin hocurios, curios, te theca se es fos ethnon, tu enae se es soterian heos escatu tes geis. Acuanta de ta ethne e cairin cae edoxadzon ton logon tu curiu, kai epistiusan hosoi esan tetagmenoi es zoein aionion. Dia furata de hologos tu curiu de holes tes coras, hoi de judaioi paro trunan tas sebamenas gunaicas, kai tas iuskemonas, kai tus protus tes poleos, kai epigeiran diogmon ton paulon kai ton barnabon kai exebalon autus apo ton horion auton hoide ectinaxamenoi ton coniorton ton padon auton ep autus elthon es iconion hoide mathetai epleurunta caras kai pneumatos hagiou